Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. February 19, 607 Nahalal bilang ika-66 na banal na papa si Pope Boniface III sa kabila ng maigsing pamumuno bilang pinakamataas na lider ng simbahang katolika, kanyang ipinagbawal ang paghahalal ng bagong Santo Papa tatlong araw matapos ang kamatayan nito Kalaunan, ito ay pinalawig pa at ginawang siyam na araw o tinatawag na Novendia. Si Pope Boniface din ang nagsabatas ng Santo Papa sa Roma ang kikilalanin bilang pangkalahatang obispo. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.